musico quiu algluigas alla cerbo. Certe ni ciui iam spertis plurfoie citiun curiosan mensan fenomenon. Ni auscultas iun canzonon plurfoie, cae gi algluigas al nia cerbo. Dum longa tempo tiu fragmento de musicajo ripetigas en nia memoro, ec se ni ne plu volas tion. Post iom da tempo, la afero comenzas farigi gena, cae ni ne successas cesigi gin. Nun tempai neuroscientistoi pristudas la fenomenon, quiu cetere estas conata ecde la decnaua iacento. Tecnice oni nomas gin ne desiratai music imagoi. Lau articolo en la reteo medscape.com ie la sesa de aprilo 2023, ci estas ofta ocasajo. Studajo cun usone studentoi montris che naudec sep procentoi restis cun mense algluita musicajo en la antaua monato. Generale, gi restis algluita dum dec gis tridec minutoi, sed foie gi dauris ok horoin. Oni menciis gin kiel genan ocasajon. Virinoi estis trafitei de tio pli ofte ol viroi. Se la algluiginta musicajo estas emotie grava por la concerna persono, tiam gi dauras pli longe en la cerbo. Gio ocasas pli facile al musicemai personoi. Curiose che iu pli oni clopodas lucti contra tiu repetado en la menso, des pli malfacile estas furigigin, same kiel ocasas con obsedae pensoi. Ciu la fenomeno pri gluigemae musicajoi signifas ian misfunccion, eble ian malsanon, non tempai neuroscientistoi spuris la fenomenon en la cerbo. Ili trovis che diversai regionoi en la cerbo activas dum tiu ocasajo. Ne desiratei music imagoi estas ordinar aspirto, quiu utiligas cerbain retoin por perceptado, emocioi, memoro cae spontanae pensoi, ili concludis ili ec funccias ocase de emozio plena auscultado de musicajo. Se oni clopodas forigi gin, gi pli fortigas. Gi ocasas en normalae cerboi, nur en esceptae ocasoi ti povas indici ion malsanon, se gi dauras tro longe, multain horoin, au ligigas al aliei simptomoi de mens malsanoi. Anca o ioi medicamentoi au drogatioi povas causigin. Tiam, netcesas consulti curatiston. En la practico, faculoi consilas simplein rimetoin por forigi algluiginta in musicaioin. An statu lucti contra u illi, auscultu variae in musicaioin, netro ofte ripetu illin. Faru silentae in pausoin, dum la tago. Usu la piedoin, piediru lao ritmo pli rapida au pli mal rapida ol la ritmo de la entrudiginta musicajo. Restu con tiu musicajo, anstata o peni for pusci gin. Ausculto gin gis la fino, ne nur la refrenon au la entrudigintan fragmenton. Distru vin per legado, spectado de filmo au io simila. Machu gumon. Esploro i montris che tio influas la ripeta in memoroin.